euria eta hotza, aipatuko dugu. Zerhten alda? Guzkia, eluja eta euria. Ordean, zen iduriko? Bada ere mendietan eluja. Ordean, egun, suiten badugu emendik, zien klasetik, uh, eh, agerida, zagutzen duzien, zien parean duzien mendi hori hor? Bai, munua. Munua? bada ere adartza. Bai. Bai, suriak dituzte, heien eh, Justu gaina, esuritia eh, dela. Eta nik nainuke egina eh, luja eginez Eta skia eginez eh, mendian. Ene amatxorra eginez txan, zen ene Bai, joan gira hota, zikustera, nu bazen uta. E, guk ikusi autobusatik pastean e, pentsi bat urez betia. Eta e, egekan gure ikastora inontuan baziren ahbolak urian eta dena. Eta arrazoinak espikatzen alduzi zergatik, guai bada, e, ara, izan da izigarrizko hotza, guai euria, zer pasatzen da zin ustez? Nekuan bai gira, bada euria, e, e, eluja eta dena. beste gai bat orain. Aipatuko ditugu Vinci Panoak. Vinci da enpresa bat, et egiten ditu Panoak autopista bazterian edo bidea hondien eh, bazterian. Beskoitze eta baiona artean autobide berria egin dute. Ados, beraz baiona ingurian bada autobide berri bat, berri berritua. Baina bide seinaleak frantxesez emanak dira bakarrik. Zer iduritzen Ezen eh, da, eh, ez dakite eh, biziki untza euskara. Pentsatzen duzu bai ingurien ingurian ez dela euskaldunik? Bai, bat dira, me ez denetan. E, gaizkiraz eta adibidez batzuek ez dakite frantxesa e, gero kukatiak dira eta. Eta mm, zite untza zen eta mm, eskolegian da bai eta... voilà. Zer aldatzen duzu panoa Euskaraz eta Frantsesez izaitia? Dauze. Beraz Euskaraz kentzen dugu? Ez, bezente eskolegian gira. Ez ari da pano bat Frantsesez eta pano berdina ondoan eskuaraz. Be, hola biak badira. Uh, Untsa da Euskaraz eta Frantsesez biak elgarrekin barin badira, hola ulertzeute zer nahi. Eta ere, Adibidez, eskuara, uh, eh, eskuara zaidirenak, eh, espadakite espa um, zidatza dena espadakite irakurtzen, ebe ikasteunte gero. Ebe, um, adibidez, energian bada idatzia gainean uh, eta azpian eskuaraz. Bi euskal herritar poliziak atxiratu ditu beren furgonetan, migrante batzu hartu baitzituzten, muga pasatzen laguntzeko. Entzuna duzi hori? Ebe, enetzat ez da txarra zen da laguntzen ituzte eta dena, eta gero ez badute usten eh, sartzen uh, beste egi batzuetan, ebe uh, ez dute etxeik eta dena. Lagundu dituzte diendeak, baina momentu berean legeari desobeditu dute, errandu zumezela. Beraz, ongi da laguntzea gizon horiek, baina ez dute paperik, beraz, ez dute desobiditu dute. Gertzen duzien? Beraz, ahisko hartuko zinuke? Ez. Rizkoa berde hartu. Ordean zuk? Rizkoa berde hartu. Eta zuk hartuko zinuke? Berba, bai. Nik ere nuke ahisko hartu ne. Me eh, untsa atxe maten du laguntzia. Nik nahien lagun, uh, lagunduko nien, me nena ja hisku